nastavljamo se družiti uz Allahovu pomoć sa jednom knjigom koja govori o vrijednosti znanja i koliko je znanje neophodno za čovjeka jer u istinu kada neznanje ovlada čovjekom naročito složeno neznanje onda je to velika rašica za čovjeka učenjaci kažu da neznanja imamo dvije vrste to je prosta neznalica i složena neznalica. Prosta neznalica to je čovjek koji ne zna i on zna da ne zna. Znači čovjek ne zna i on zna da ne zna. I takvog čovjeka učenjaci nazivaju prostom neznalicom i smatraju ga plodnim tlom za prihvatanje znanja. Jer čovjeka koji ne zna, lahko ga ubijediti o važnosti tog znanja. Znači čovjek ne zna i on zna da to ne zna. E sad na je samo da kod njega iniciraš tu želju da on sazna i to zna. Ubjediš ga da je to korisno i gotova stvar. Ali ova druga vrsta neznalica, to su složene neznalice, kompleksirane neznalice. E, ko su oni? To su ljudi koji ne znaju, a misle da znaju. E, to su, to je, to, to je problematična kategorija ljudi. Zašto? Zato što je to dupli posao za čovjeka. Vi znate uvijek da majstori kažu lakše iznova napraviti nego, nego renovirati. Znači šta je tebi sad sa takvim čovjekom? Znači moraš prvo razbiti kod njega sve te predrasude, iluzije koje on ima o, o tome što on misli da zna, a u stvari ne zna. Pa tek onda da mu ponudiš znanje. A nekada taj proces razbijanja predrasuda, iluzija i tih E, to je veoma težak i mukotrpan proces. Znači, to su takozvane složene ili džahil morakeb, znači složeni ili kompleksirani ili kompleksni taj znači. E zato su učenjaci pisali dijela o, o znanju, o vrijednosti znanja. Mi smo prošli put govorili da ono što čovjeka odlikuje na dostalim stvorenjima, pa i melecima, što znanje i ono zbog čega Allah naredio melecima da padnu Ademu na šeđdu, jeste šta? Znanje. Iscakao je Adema nad melecima zbog čega? Zbog znanja. Zato što je znao sva ona imena što su mu rečena, a meleci nisu. Na tome znanje je to koje čovjeka čini čovjekom. Spilja i koje ga upotpunjava. Zbog toga, kažu učenjaci, e, učiti znanje je veliki hajr, kao poznate ali na izreka budi učen ili učenik ili onaj ko se druži s njima, nemoj biti četvrti pa da propadneš. Čujem znači, da si tu s znanjem, sa, saznaješ, slušaš i tako dalje. I mi smo došli ovdje, ovaj naš sahibija je naveo preko stotinu nekakvih koristi, vrijednosti, znanja na osnovu ajeta i hadisa. I sad smo mi došli do 40 i druge odlike znanja. Pa da čujemo koja je to odlika. Kaže on, preneseno je u dva sahija. Šta znači kad neki, neko kaže u dva sahija? To znači šta? Buhari. Buhari. Prenijeli su hadis Buhari i Muslim. A šta znači kada neki hadis prinesu u Buhari i Muslim? Vjerodostojan. Znači vjerodostojan. E, u dva sahiha preneseno je od Ebu Musa'a el-Eš'arija radijallahu anhu. Kada, kada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Kaže on, poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao, إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أشاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير Poslanik sallallahu الله عليه وسلم kaže onda je rekao primjer onoga s čime me je Allah poslao od upute i znanja. je kao primjer plodne kiše koja se spustila na zemlju. فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. Jedan dio zemlje bio je lijep i dobar. upio je tu kišu i rodilo je obi, naime, zelenilo biljke u izobilju i trava za stoku. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وسقوا وزرعوا Drugi dio zemlje bio je tvrd, nije propuštao vodu, ali ju je zadržao. Pa je Allah time koristio ljude, pa su oni koristili tu vodu i napajali su svoju stokosti i svoje usjeve. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان تريتشا برست الزمنية بيلايا بيلايا كاوينا سكينا إلى ليتيتسا لا تمسكوا ماء ولا تمسكوا نتي زدرجا غادو نتي نانيو اشتراست فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به To je primjer za one koji su razumjeli Allahovu vjeru i koga je Allah koristio sa onim čime me je poslao, pa je on naučio i podučavao druge. I primjer onih koji, kojima to nimalo nije koristilo, niti je prihvatio Allahovu uputu s kojom sam poslao. To je kraj hadisa. da pa se vratimo na primjer. Poslanik sam Allah, po kuranskom običaju, navodio je na primjere, slikovite. I mi smo danas na jednom seminaru ovako jedan lajk čovjek kaže, ja bi volio kada bi kada bi daje ili predavači koji govore vjeri, malo više koristili ilustracije. Jer ono što se ureže u sliku je kad vidi u mozak je ono kad vidi sliku znači tad učestvuje i oko i sluh i sve u tom prihvatanju informacije. Znači ovdje poslednje što nam je koristio tu jednu vrstu primjera da to bolje ljudi zapamte i da se bolje ureže u njihovu memoriju. I ovdje kaže, sad upoređuje uputu i znanje. Zašto je poslanik sa nam ovdje razdvojio uputu i znanje? Pravilo je u svakom jeziku, pa i u arapskom, naročito u Kur'anu i Hadisu, čija preciznost je mučizna. Kada se spomenu dvije stvari u jednoj rečenici, da to znači nešto drugo, razliku među njima. Jer da su isto, onda ne bi se ponadali. Ovdje poslanik kaže primjer upute i znanja s kojom Allah poslao. Šta je onda ovdje uputa? A šta znanje? slobodno. Uputa, pa dobro, ja bih recimo sad na to rekao da su Kur'an i Sunnet i uputa i znanje zajedno. Pa to ovdje je uputa, prvo da se uputi, pa onda znanje traži. Sa uputom. Čovjek može biti samo čovjek bez znanja. Aha. Čovjek može biti bez znanja, nije uputa. Aha. pa znanje u redu, sad nadolazimo da je to zbila ima razlika između toga dvoga. Između znati i biti upućen. Je tako je nije? A šta je onda uputa, a šta znaju? Pa da nas se približi slobodno, daleko si, ne čujemo. Sjedi naš. Ako znaš, ako znaš nešto, to ne što onda ćete Aha. Je, je. Ja mogu ga. Da. Upućen je onaj od Allaha koji je direktno upućen kao njegov svi poslanici ima i neko kazne dvije hiljada, ali mi ne znam koliko. Dobro. A pa znanje tvoje, moje, manje veće, samo vamo i što smo vidjeli kad je Musa pitao onoga je bio srpljen, kaže, a onaj bolje znao od Musa. Aha. E on ima neko znanje a nama je odalasa i znanje i dolare i tako dalje, jer sve nam je odalasa. Ali, ja mislim da je razlika direktno kada Allah uputi svog poslanika poslanog, to sama nešta, da je to A znanje, ovo svi imamo neko znanje, što Možda je ovo kraće, uksa, šta treba znanje, kako treba. Aha. Ja, ja, ja. Dobro. Pašite sad, kad mi kažemo, poslanik Mišelem kaže, Allah me poslao sa uputom i sa znanjem. Kažu učenjači, kad se to dvoje spomine, odvojeno, podrazumijeva jedno drugo. Isto ako ste slušali nekad, kaže vjernik i musliman, iman i islam. Kad se spomene samo islam, tu spada iman, računaš se, znači da vjeruješ u imanske šarte i ostalo. Kad spomeniš samo iman, podrazumiješ, ali kad ih zajedno spomeniš u jednoj rečenci, pa kažeš, islam i iman su, pa navedeš. Razumijete to? E tako i ovdje uputa i znanje. Pa kažu učenjaci, kad se odvojeno spomenu, to je jedno, podrazumijeva jedno drugo. A kad se zajedno spomenu, onda bi uputa bila praksa a znanje teoretski dio. Pa rečimo teorijskog dijela imamo ono što je vezano za akajdrečno. Znači tu nema primjene praktične. Znači naučiš da meleci postoje, ili u redu to. Nauč, naučiš da meleci imaju krila. Naučiš da su stvoreni od svjetla. I tako dalje a dođeš praktično da kad trebaš primijeniti to ovaj, što treba da primijeniš, pa rečno daješ zekat, imaš niša, daš zekat, imaš dio i tako dalje. Znači, tu je taj jedan praktični dio, tu je ovaj. Ovo sve što ste vi govorili, znači, tu je u principu ova, ima veze sa tim, ali to je onako podjela između upute i znanja, Allah najbolji. Kena mislim da je on najbliže rekao za to kad ti je formula formulu napravio. Je rekao da je hadis. Tako kuran kupca. Čini se, sad ja ovaj analizu pravim, pa kontakt ko je najbliže, mm. a izgleda da je on najbliže. Ti si počeo ovako, jel, da vidiš kako slušao si razumio, pa čini se da je on najbliže to. Mhm. Ono, uh -huh. Ipak ti treba... Pazi, poslani sredom kaže Allah me poslao sa uputom i zemom, a poslao ga je s Kur'anom i sunnetom zajedno. Znači, Kur'an i sunnet bi ovde bili kao izvori i upute i znanja. Razumijete? Ja to mogu ja objasniti. Kur'an nas kaže da trebamo hraniti. A sunnet poslanika i sunnet treba kako trebamo hraniti. Tako je. I može i to. Znači, pazi, ali Kur'an nekad pojašnjava neke stvari, a i sunnet nekad pojašnjava. Znači, kad se spoji Kur'an i sunnet zajedno, to je jednako uputa i znanje. Razumijete to? Hmm. Ke meseli gajfin, znači to uputa i znanje s kojim je poslanik došao, je kao gajf. Gajf nije obična kiša. Kada je obična kiša, kaže se metarun. Znači pada kiša. Ali ako je ona kiša koja je plodna, koja je došla baš u vrijeme da plodavi budu kad treba. Ono ko naruče na što će kaže. Tada Arapi kažu to je hajitun. E, znači korična, plodna kiša. Zbog toga recimo ža, e, šta je igasa, što se za igasa? Igasa znači pomoć. Znači došlo nešto pruženo ti u pravo vrijeme, tu je hajitun. Znači nešto što ti dođe baš kako treba. Vidite kako ovdje poslušali me koristi od riječi koji imaju svoj smisla i znači. Kemeseli vejfin ašabe arda koja je pala na zemlju, kao komplet zemlju. I to je ono što, što, je, što je zbilja Allahova hajkina. Znači, kiša, svaka kap, kad bi analizirao, nema u njoj ništa posebno. Svaka kap je ista i druga kap. Voda, padne na istu zemlju. A različito bile niče. Znači sad, da kišu, ne, ne, nećemo obrađivati zemljište. Ostavi jedan komad zemlje kako jeste. Padne kiša. Ista zemlja. Podneši na analizu sa svakog dijela zemljišta, i ista zemlja, isti sastavac. Padne ista kiša, odneši na analizu sa raznim dijelom, ista, isto se. Zašto više na istom mjestu? Različito bi. Znači, to je zbilja jedan. I ovdje poslani šelem to pojašnjava, znači. Kiša uputa je došla svima. Sad je palo na zemlju. Ali šta se desilo? Kaže poslanik i dio te zemlje bio je plodan. Dobar. Kad je kiša pala, upila je tu vodu. I naravno kad ju je upila, tu je niklo razno bilje i to odbilno, kaže poznatelj. Znači niklo bilje. Pala je ista kiša na drugi dio zemlje, ali ta zemlja nije bila propustna, nije propuštala vodu. Bila je tvrda, ali je zadržala vodu. Napravila se su tu nekakve, nekakve močvare, bare i ostalo, I to je ljudima koristilo. Dolazili su, bili oni vodu, napajali stoku, pa ako je trebalo napajali su usjeve i tako dalje. Uglavnom voda je čovjek uvijek potrebna. Ali treći dio zemlje bil, bil, bil, bil, bio je stjenovit. I kiša je pala, ona se odbija u tu stjenu, ju upija, niti je zadržava. E to su primjeri. E sad kaže nam ovaj autor ovdje, poslanik je ljude podijelio u odnosu na uputu na tri skupine ovog hadisu. Prva skupina, to su oni koji su učili, razumjeli i druge su podučavali. Kaže on ovdje bukvalno, znači, ehlul hifzi, wal fahmi, الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبتوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه. Znači, to su oni koji su naučili kuranske i hadijske tekstove, zapartili, razumjeli, izvadili propise koristi i fajdezni. Prva skupina. Znači, prvo su naučili, pa su onda to razumjeli, pa nakon toga praktične propise izvodili i tako. To je najteško. No tako Druga Kaže, to su oni kojima Allah dao i obskrbio ih dobro memorijom i preciznošću prilikom prenošenja. Ali nije ih obskrbio e, razumijevanjem svega toga. Znači, oni su naučili, imaju memoriju dobro. I oni su precizni kad su to što su zapamtili prenijeli, nisu ništa dodavali, niti oduzimali. Ali nisu baš najbolje se snalazili u shvatanju, razumijevanju, vađenju propisa iz toga i tako dalje. Kažu on, oni su kao oni koji uče Kur'an i pamte ga i paže da ne iskrive kakvo slovo ili ne naprave neku grešku prilikom izgovora ali ga ne razumiju najbolje. Znači, ovdje on kaže da su ti takvi. I oni su, kaže on, na dobro. Dobri su. Znači imaju, trude su, naučili su i korište ljudima. Iako nisu sad iz toga, nemaju znači najveću, najveći vid koristi da su oni sad naučili pa propise vadili kao prva skupina, ali su koristili, znači kao ona zemlja što je zadržala vodu. Nije dala potpuno plodove, ali je koristila ljudima. Znači, od tog znanja koji su oni naučili na tome, neko je čuo to znanje i na osnovu toga je izvukao propis. Znači, oni su kao oni provodnici, znači nisu beznačajni, veoma su bitni, ali nisu baš na najvećem stepen. I oni su na tome. I treća skupina, kaže, to su oni koji nemaju udjela ni u čemu. Niti su naučili, niti razumijeli, niti bilo šta prenijeli. Znači, to je najgora skupina koja niti je učila, niti je koga podučavala, niti je imala bilo kakve korištine. ima kakve pitanja ovo sa hadisom? Kaže ovdje autor, već sad evo ja vas zapitam. Čuli smo hadis, čuli smo eto kratak komentar na njega. U čemu se ogleda vrlina i odlika znanja u ovom hadisu? Kako to hadis ukazuje da je znanje vrlina? misliš po redoslijedu. Jel? Znači, zbog toga što su u redoslijedu tako spomenuti, ukazuje na njihovu vrijednost. Je li to hoće da kažeš? Ne, moje te kaže, znanje, ali znaje da je Aha. Nije u hadisu rečeno, tu smo mi rekli u komentaru. A mislim da ugodi za to, jel? Najviše Šta za vodu? Svoga Ona žena prihvata da je vodu, ona država vodu. Znači ipak ima i tu korist. Ne da je vodu da se koristi u vodu, ona sveća, ona nikako koristi. Oda da pomaže kožu. Aha, dobro. Hajde, ko, ko će to malo definisati da formulišemo to ovako jedno, jedno gledanje ovoga? Hm. Ali bi na dobrom tragu. Reci. Ova prva ta napoda kupa, on će najviše, najviše i zraz, vapa i to, bit će najviše kupu dženetu. Dobit će dženetu, a Dobro, i to je tačno, ali mi pitamo, znači, sada, ovo je hadis, čuli smo. Kako hadis ukazuje da je znanje vrlina? Zato što ga da svijetno, zato što svijetno te hadise koje znači, Mm -hmm. Ovi koji samo znaju, oni... Ono, to što ćeš odgovoriti, to ti je Ha? Zato što je kišalo, ako mnogo da ljudima tako i znanje. Ha, ha, ha, ha. Kaže ovdje autor da je u drugom majetu Allah Đelešanu pojasnio da je kiša život za zemlje. I za sve na zemlje. Ja tako li Znači sve je stvoreno od vode i zna se da nema vode, sve odumirje kad su suše, kad su ovo, počeši od čovjeka, pa na osta, ovaj, ostalo, pogotovo ta vegetacija i slično. Znači, voda znači život za biće. A ako je znanje upoređeno sa vodom, znači da je i ono znači život za, za, za ljude, ali jedan drugi život, a to je duhovni život. Jer voda je neophodna za tijelo. A znanje je neophodno za šta? Za dušu i Ha. Jel razumijete sad? Primjer. Kaže Ibn Kajib, to s jedne strane. S druge strane, on kaže voda. Znači, kiša predstavlja vodu. Voda za čovjeka isto tako znači dvoje. Čišćenje i rasklađivanje. Kad kažemo rasklađivanje, znači kad čovjek ugrije kao neki vid olakšanja čovjeku kad ne je vruć, pa se rasklađivanje. Znanje isto ima te dvije funkcije. Razumijete? Znači, znanje čisti čovjek. Čisti mu srce. I srca izbači svaki vid sumnje, neistine. Jer neistina i, i, i sumnja čovjeka kopka, ne da mu mira. I kad dođe znanje, legne na to, očisti isto bolestan zub. Kad ima unutra, ono, pa dođe zubar, pa ono malo iščisti, pa ono malo boli dok on ne iščisti. A kad iščisti, nema više bola. E tako isto i sa srcem. I sa dušom zaista čist, očišća, uređuje. Tako da to bude bujšta. Ali normalno da čovjek bez obzira kako bi učen kroz život prolazi kroz određenje poteškoće i to je kao jedan vid ovaj, vrućine za čovjeka, pa dolazi znanje da ga malo isto tako rašlani, da mu olakša taj put. Znači vidite, sličnosti sa vodom, znanja sa vodom, imamo zbog toga što voda znači život za tijelo, a znanje život za dušu. Isto tako voda čisti čovjekovo tijelo, a znanje čisti dušu. Isto tako voda raslađuje čovjeku, olakšava mu život i znanje isto tako čovjeku olakšava život i razgazuje mu dušu. Je u redu? Amin. Amin. Dobro. Još jedna stvar da možda da je dobra. U svjetlini slučaja, ista voda, kiša, ista je tako. Ali u slučaju smo prezentaciji znanje, jedno znanje. Sad kaže, ko prezentaciji prezentaciji prezentaciji, možda li to gledati, možda bolje, ja kao bi ono ži. A u slučaju ista kiša, tako, ista voda sata. Ali primjer se zemlje, ova prva koja je primila, podne je dala u se. Ova druga polovična dala samo vodu u nas, treća nikakva ništa nije prihvatla i dala. I za ustavljeno dala, ovaj, plod, tako. Znači, e ti sad naš navodiš mi mm, da zaključimo da su ljudi različiti, ili tako da? Pa nema nikakve sumnje. Ovo, ovaj, to je jedna od koriste. Ova hadis, inače, ovdje govorimo o znanju, ali njega koristi, koristi u lema u knjigama koje govore o, o davetu, pozivu ljudi u vjeri, vrstama ljudi i tako dalje. Jedan naš alim, ja sam zaboravio ime prije, prije rata, on je ovako uh, govorio i čini mi se čak da je napisao sam, mislim on kaže, išla je je znanje i uputa drugim na rečeno je kao sunce. I ono izađe. Da ga ljudi ne mogu ukloniti kad bi htjeli sunce. I sunce kad obasja svijeće, ono zamiriše. A kad obasja izmet, ono se još više očuti i još više neugodno miriše. Tako je sa, sa islamom, znači kad dođu ljudi, njega ne mogu Orkont Allah je poslu posljednjih poslanika i to svjetom sija. Sad ako padne na dobru dušu i srce, plemenito, onda ono samo izbači taj miris. A ako udari na nešto drugo, onda samo te zapahne i taj neugodan miris koji se može osjetiti. Prati kao vrijeme?